Pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong HR. Drugu sezonu. Epizodu broj 8. Danas vam donosim ono što ste možda propustili u proteklih tjedan dana. I ono što ne smijete propustiti u idućih tjedan dana. Danas ćemo pričati o, to jest malo ćemo se usvrnuti na portugalske pjesme, na crnogorske pjesme, na danske pjesme, moldavske pjesme i za kraj Australija. U vijestima iz proteklog tjedna. Poznate su sve pjesme koje će sudjelovati u finalu Esti Laula u Estoniji. Od naših kombiniranih top 5 iz oba polufinala je prošlo podosta pjesama, uključujući i naša dva favorita za pobjedu. Iz svakog polufinala to su Sovi de u izvedbi Sandre Nunsalu i Pretty Little Liar u izvedbi Ukua Suvistea. Kakav će ishod finala biti, ćemo na dan D, kada imamo jako puno nacionalnih finala, to je 16. drugi. Malo južnije u Latviji također su upoznati svi finalisti. Samo bismo htjeli istaknuti da je svih pet pjesama koje smo odabrali u naš top 5 prošlo dalje, pa tako želimo sreću sa Mantitini i njenoj sladbi Cutting the Wire, ali i već tradicionalno Markusu Rivi i pjesmi You Make Me So Crazy. Tko će predstavljati Latviju saznaćemo na taj isti dan, de 16.2. Crnogorski RTCG objavio je pet pjesama koje će se naticati kako bi predstavljale ovu zemlju u Izraelu. Što smo mi o njima rekli možete čuti u nastavku. Moldavija je također objavila svojih 10 pjesama te se umjesto polufinala odlučila za jedno večernje finale, trećeg-trećeg, u kojem ćemo saznati pobjednika i ove države. Bjelorusija je nakon fantastičnih audicija izabrala svojih 10 uzdanica za Tel Aviv. Sljedeći tjedan ćemo se pored glavnih 10 atrakcija pozabaviti i onima koje nisu našle svoje mjesto u bjeloruskom finalu. Bjeloruski BTRC najavio svoje finale nekada do 8.3. Nakon niza lapsusa i procurenih informacija da se zaključiti kako će Rusiju u Izraelu predstavljati treće plasirani iz 2016. serije Lazarev. U najavi programa ruske televizije Russia One pojavila se najava za emisiju u kojoj ćemo saznati ime ruskog predstavnika na Eurosongu. Međutim, greškom ili ne, u nazivu emisije pojavilo se i ime ranije spomenutog pevača. Konačnu informaciju saznat ćemo ove subote u 15.30 po europskom vremenu. U utorak smo na San Remu, premjerno, u vrlo dugom šovu mogli čuti pjesme koje će potencijalno predstavljati Italiju. Prve večeri saznali smo tko je u top 8 jednog žirija, dan kasnije saznali smo top 8 u malo drugačijem sastavu i vjerujemo kako će se ovo nastaviti do posljednje večeri kada ćemo saznati tko je pobjednik, te naravno tko će biti talijanski predstavnik. Više informacija o svemu možete naći na našoj matičnoj stranici eurosonghr duboki udah, duboki izdah, ovog ima jako puno, tako da idemo prvo to sve u jednom komadu i točno reći, jer ima tu jako puno toga i mogao bi se tri put zabunit, poznavajući sebe i hoću. Dakle, prvo što treba najaviti u nadolazećem tjednu je svakako Sanremo, koji još uvijek traje, prekjučer, jučer, danas, sutra, prek sutra. Prek sutra će zapravo biti i njihovo veliko finale, kada ćemo saznati tko će ih predstavljati ili možda neće. U biti saznat ćemo tko je pobjedio na Sanremu, ko će ih predstavljati ćemo također saznati, ako ništa na presici poslije Sanrema. Ta dva pojma nisu međusobno isključena, tako da ko zna šta će se još dogoditi tamo. U Finskoj ćemo čuti prvu pjesmu u petak, drugog dakle i oni će tako objavljivati svoje pjesme svaki tjedan po jednu, iduća tri tjedna do njihovog predispora. U Poljskoj ćemo isto tako u petak saznati tko je njihov predstavnik i koju će pjesmu pjevati. Idemo sada kronološkim redom. U subotu ima jako puno toga. Od jutra do navečer. Prvo imamo Australiju koja će biti ujutro oko 10 sati, ako se ne varam. Njihovo finale, vidjet ćemo koje će od 10 pjesama koje smo obradili u ovoj epizodi, možete ih čuti kasnije, ko će od njih ići u Izrael. Nadalje imamo u Rusiji najavu predstavnika oko pola četiri popodne, po njihovom vremenu to je pola šest ja mislim, tako da možete i to popratiti kako na Eroson HR-u, tako i na internetu, vjerojatno će biti nekakav stream negdje, da li razumijete ruski, to je već druga priča. E sada, e, došli smo u večernje sate, negdje oko 7-8 je sada, pa sada vidimo. Imamo prvo, ovaj, ajmo reći, nebitnije stvari to su redom mađarsko, islandsko, litavsko i ukrajinsko prvo polufinale, gdje će zapravo opet eliminirati neke od pjesama. Onda imamo u Švedskoj drugo polufinale, to treba ipak malo istaknuti, Melodi Festivale nije ipak stvar za sebe. To će biti u Malmeu, imamo novih sedam pjesama koje zapravo sada već možete čuti, ako ništa jednu minutu studijske verzije. A od onih pod navodnicima velikih stvari na večer nam preostaje zapravo samo crnogorsko finale, gdje ćemo saznati koje od pet pjesama koje ćemo isto tako večeras, to jest danas, <laughs> objaviti i obraditi, e, koja će od njih pobijediti i otići u Izrael. To je to za subotu. Ja mislim da sam sve rekao. Nadalje onda u nedjelju imamo rumunjsko drugo polufinale, gdje će novih šest pjesama od sada 13 njih ići u veliko finale. I za kraj, u utorak, barem prema ovim podacima koje sada imamo, za kraj, je 12.2. E, dakle utorak finale njihovog talent showa Next Star for Eurovision gdje ćemo saznati tko je pobjednik i tko će zapravo predstavljati svoju zemlju na domaćem terenu. Eto, to je to. A za idući pozes, samo da kažemo, s obzirom da smo dobili upit u komentarima prošli tjedan, da nešto ipak kažemo o Dori, s obzirom da je to baš epizoda pred Doru, dobit ćemo nekakve informacije, ako ništa drugo nekakve intervjue, pa da možete čuti i što ti pjevači imaju za reći, svakako tako isto popratite našu stranicu gdje će biti i E, videi na youtube ali svakako i najbitnije zapravo za sve ovo što sam sada iščitao, svi linkovi, ako želite gledati jedno ili bilo koje od ovih svih nacionalnih predizbora, svi će linkovi biti na Eurosong HR-u. Huh. A sada Portugal. Leone, što ti kažeš o Portugalu? <laughs> Daj nam reci koju pametnu o, Portugalu. Ne, znam šta bi puno pametovao oko Portugala, oni su nas malo razočarali ove godine, nećemo ići baš u detalje oko pjesama. Da malo razočarali, mislim, uspavali su nas kroz, neki su od nas radili čak cijeli dan. <laughs> Ovaj, I sad nakon novog Portugala, znači drito u krevet pjesme su, ajmo, ajmo reći nešto, na, neku pozitivnu notu izvući iz Portugala. Pjesme su opuštajuće. <laughs> da, slažem se i to je uglavnom sve što bi se moglo reći za njih i mislim da se možemo složiti kad kažemo da iz, Portugala nećemo dobiti pobjednika ovogodišnjeg Eurosonga. Mm, pa mislim, ne želim, ne želim neku negativnu energiju, ali zbilja loše su <laughs> pjesme. <laughs> Bar smo iskreni, ono, nećemo vas gnjaviti sada sa posebnim pjesmama, mi smo se samo htjeli na brzaka osvrnuti na Portugal. Mislim, možemo spomenuti neke od pjesama, priča se o Konanu o Sirisu i o Telemoveiš. mi smo mislili da to telenovela, ali to je... Telemoveiš, Telemoveiš, mi smo na, svi smo na Telemoveišima. to, je, to je mobitel, inače, ja, ja ne mogu baš vidjeti gdje je čar u toj pjesmi, ali eto, navodno je to to najmainstream stvar u... <laughs> da. Ne znam sa čime bi to usporedio. Eto tek toku kada, kada već pričamo o njemu i samo o njemu. On čak nije na našem top 4, ali mi ćemo njega sad umontirati samo tako da ga čujete. Eu vou tirar minha escada, vou estragar mainstream. <laughs> Čisti mainstream, evo. I takav je cijeli Portugal, više manje, onako, ima, sve su pjesme na portugalskom, naravno. Ali oni jesu posebni, svake godine uglavnom su oni nekako dosljedni u tim svojim nekakvim kako bi rekli, prepatetičnim <laughs> pjesmama. pa otprilike, da. Dobro, da se ne državamo previše na Portugalu, idemo mi odmah dalje. Imamo puno toga danas za obaviti, poslušati i prokomentirati, tako da idemo odmah na Crnu Goru gdje se, gdje se pet pjesama natječe za, ma, možemo maknuti odmah ovaj Portugal sa vrha, idemo dalje, <laughs> gdje se pet pjesama natječe za mjesto u polufinalu u Tel Avivu, pa poslušajmo odmah naše treće mjesto. The Mall Band i pjesma Heaven. Fine, I get you while you're pjesma iz Crne Gore, Heaven, malo, malo mi, ako se mene pita, ti vokali njihovi previše, onako, da, da lijepo kažem, vibriraju za takvu pjesmu. Mislim, oni se prvu cijelu minutu grade. Što, ti prema... <laughs> E, ja sam to pozorno, to sam aktivno slušao. jako se dugo grade, i, ali zapravo kad dođu do tog referena zapravo ne znam baš kao da, da idu u pravom smjeru, ako se tako smijem izraziti. A i njih šest baš ne izgleda kao da baš nekako pogleda ih na toj slici, nekako baš ne izgledaju kao da svi pripadaju s jedni s drugima. Malo su slučajno namješteni u ovoj kompoziciji, pa ne znam, meni, men to baš i nije bila toliko dobra pjesma. možda, ok, možda se njima sviđa to, e, čak možda su, možda su im to i favoriti. Pozdrav Montenegro! <laughs> Me, meni je od svega toga najzanimljiviji samo naslov. <laughs> pa da, ali onda kad se na taj naslov nadovežu jedini liriksi koji se s njim mogu povezati, kaže I'm in heaven falling. Mislim, kam, pa u nebo ja pada, ali mislim, a dobro, okej. Okay. Pa da, dobro. <laughs> Idemo mi dalje. Um, na, na drugom našem mjestu našla se Monika Knezović sa pjesmom Nepogriješiva. Od molekula do molekula cijeli svijet mi pomjera Diže me sve do neba Jednom osjetiš to Tako pogriješi po tvoje Ruke dodir tvoj Sad me vode nepogrešivo Nepogriješivo, nepogriješivo, o, o. A, isto tako, od molekule do molekule Da, mislim, imali smo, nije baš sat eh, kemije, ali par minuta. Ja kad sam prvi put... Vrlo je sažeta <laughs> u izrazu, kao molekule. ja kad sam prvi put to čuo, onak, nisam bio siguran šta sam čuo, je to bila stvarno molekula ili šta? <laughs> Al fora je, catchy je pjesma, zanimljiva je onak i nekako ide, ide, ide i luda je tako. Da, ja eh, od svih pjesama koje sam čuo, uključujući i Dansku, i Australiju, i Moldaviju, uh, iduće jutro kad sam se probudio, samo mi je ta pjesma bila u uhu zapravo, eh, što je možda neloša stvar, ali vidjet ćemo. Nije nam na prvom mjestu, nažalost. Nepogriješivo. Nepogriješivo. Idemo mi odmah na naše prvo mjesto. Wow, na prvom mjestu. Tko nam je na prvom mjestu? Na prvom mjestu nam je Andreja Demirović. Ja sam ti san. to je bilo naše prvo mjesto. A, dosta neobična pjesma zapravo za prvo mjesto naše, nismo nikad još do sad odabrali ovako nešto, mislim ovakvog tipa, što glazbe, što teksta, što kombinacije tih dvaju. Pa ne znam, meni, meni se baš sviđa taj naš top 3, te top 3 pjesme, mislim nije da baš ima nešto previše <laughs> pjesama, ima i svega pet, međutim ova se meni baš onako isticala, meni je ovo najbolja pjesma tako odmah te ponese, odmah ima svoj cijeli svijet koji ti pokaže, onako, zanimljiva je i onak e, pjevačica ima svoj stav. I već je bila na Eurosongu. Molim, zbilja. Bila je 2008. ili 7. za Crnu Goru, mislim da je sedme bila u filmu. Ne znam, onako originalna je, to mi se sviđa, onak nešto novo, nešto drugačije i tako dalje. 2009. <laughs> je bila e, sa Just Get Out of My Life mislim da nije, da nije prošla u finale, ali to ne mora ništa značiti. Ove godine je došla sa svježom pjesmom, sa svježim teikom na cijelu tu situaciju na Eurosongu, tako da ko zna. I sa velikim iskustvom. I sa velikim iskustvom. Nadamo se da je naučila i svoje greške i da će ovaj <laughs> puta proći u finale za Crnu Goru. A vidjevši Crnu Goru... Dalje nam slijedi Danska. ja se nadam da je to Danska. Kako je Danska, mislim imaš Denka! <laughs> Nataša Denka. Danska. Dansk Melodi Grand Prix. Ili Prix, nije Prix. Nije Prix. Pri, evo ga, slijedi nam to. E, trebali bi istaknuti, e, mi ćemo tu samo spomenuti naših top, 3 iako je tu deset pjesama, nismo baš dosljedni po tom pitanju, ali nema veze. Treba samo istaknuti uh, pjesmu koja nije upala u naših top 3, a mogla bi pobijediti Zove se League of Light. Vidiš kako se sjećaš. <laughs> uh, Izvode ju Juli ili Julie, kako god, i Nina. Uh, treba samo tu istaknuti revolucionarne riječi koje ćemo odmah tu montirati da ih čujete samo na početku, da vas odmah onako pokrene. there's a shadow on my other side. It's a balance, nothing wrong, nothing right. Ooh. I, I, I, Majko, Mila, šta je to bilo? <laughs> <laughs> pa evo, malo, malo e, ne, mora svaka pjesma imati nekakve mudre, duboke riječi i smisa. Oni su rekli što je istinito. To je tako kako je. Mislim, nije to daleko od istine što su oni rekli, ali... Oj da, nije. Nije. E, nije to daleko ni od ovaj, jadnih stihova. Joj, ne znam. Ne znam što da kažem. Pa ni ne moraš više ništa reći. Idemo mi na, na naš top 3. Na trećem mjestu našla se Simone Emily sa pjesmom naše treće mjesto u Danskoj, koja je ove godine zapravo naticanje album filera 2019. a ne izbor za pjesmu Eurovizije, jer sve pjesme su tako nekako, kao nekakav isprani pop, nema ništa baš posebno da se ističe. Još kad se sjetim one njihove reciklirane pozornice koju već ne znam koliko godina koriste, eh. Ali čuj, bili su pravo osvježenje naspram Montenegra, što mi se onak sviđalo. Bili su mi ipak onako nekako... Kako se to kaže? Pomozi mi. Znači... Svježiji? Ne, ne, ne. Bili su onako... Nisu me toliko uspavali kao Montenegro. A, dobro, da. To je istina. Da, mislim, ima ona dobre prijelaze i pjesma je onako ok, ali nije ništa novo i ništa onako, to stopi se s pozadinom kada gledamo Eurosong i neko polufinale u kojem će možda ona biti. Anywhere, anywhere. Anywhere she goes, nothing big will follow. Idemo na naše drugo mjesto, to je... Lilu, that vibe. That Vibe je malo ovaj, retro, malo je zastarjela. Početak počinje kao nekakva pjesma iz 90-ih. Kad smo već kod starih stvari, mene je podsjetilo na Madonu malo. <laughs> nisam siguran točno što, e, da li više riječi ili više glazba, uglavnom neki dijelovi su me onako malo podsjetili. Ono što se riječi tiče, ima jako slične riječi kao još jedna pjesma koja nam se nije uvukla u top 3, 4, 3. Koja je to? E, ova Step It Up, Tate Sams, Samsa. Ja se toga više nije sjećam. Pa nije ni čudo, sve su pjesme tako onako, čuješ i zaboraviš. Bezlično. Da mislim da uživo neće baš dobro zvučati zbog jednostavno karaktera te pjesme. Da, Tako nekako živo, žive još na početku s tim već, već već vjeru u tu pjesmu čim sam čuo taj početak. Razumite nas, loše su, loše su pjesme, ali ocjene su dobre jer onako iz onog lošeg se treba izfiltrirati nešto što valja. <laughs> Tako da idemo mi na naše prvo mjesto, da se ne zadržavamo previše na onome što nam se zapravo ne sviđa. Na prvo mjesto nam je Jasmin Gabaj a kiss like this. Oh, I never had a kiss like this. Oh, la la la la la la la Latino. My querido, infinito. Oh, la la la la la la la Latino. Cause I never had a kiss like this. Oh, la la la la la la Latino. My querido, infinito. Oh, la la la la la la Latino. Cause I never had a kiss like this. Y el pogrešno što se ova pjesma meni sviđa potajno. Onako. nije, nije pogrešno sviđa nam se nakon svih ovih nekakvih tugaljivih i e, uljuljuškanih pjesama. Ova je malo življa i malo nas je podigla, tako da... Da, ova nije uljuljuškana, nego olalaška. Olala, olala, latino. Meni je pjesma super. Riječi, riječi su pomalo ovaj, pa jednostavno. Pa je. <laughs> ja bih rekao, ali ta jednostavnost je dobro došla u ovom slučaju. Nakon svega ovog što smo čuli do sada, malo nas je digla. Ovo možda je naš, naš favorit. Ne mora znači da će pobijediti, ne mora znači da će briljirati na pozornici, ali od svih ovih pjesama ističe se. Možda ne zato što je najbolja, ali svakako se ističe. <laughs> pa mislim, pa da, možda su jednostavni liriksi, riječi i tako, i jednostavne rime, međutim pjesma je opuštena, onako samo ide i ona, zanimljivo je. Da, i Flamingos i u Flamingos i Flamingi. Je da je Flamingo? Apsolutno, ne, ne mogu čak ni pokušati. Nije <laughs> ni, nije ni bitno, nije ni bitno, pjesma je dobra i nas je razveselila kad smo ju čuli i mislim da je to nekako najbitnije kada su u pitanju pjesme na Eurosongu. Ne mora, ne mora možda biti neki poseban osjećaj, ali onako da se ističe ovo je ta pjesma. Da, važno da to onak ponese. Pa da li to bio flamingo ili pelikan, sve jedno. Ili la latino. <laughs> E, idemo dalje. Danska, Dansku ostavljamo iza sebe, idemo malo južnije, idemo na Balkan, idemo u Moldovu, Moldaviju, u, u, u, u naš top 3. A nama je na trećem mjestu Apsolutno, ne znam, moram pročitati. Marcela Skripcaru, Skrip, Skripicaru, Skripcaru, Skripkaru, Skripkaru. A pjesma se zove Meteor. Ili Meteor. ili Meteor. <laughs> Careless by design Focus on the highs No, I'm not gonna die I'm not gonna die So burn it up like a meteor Nisam siguran koje sam sve riječi čuo, a koje <laughs> nisam u ovoj pjesmi. Fokusiraj se. fuck, I'm, I'm trying to focus. focus. početak, na početku nismo bili sigurni na kojem je, na kojem je jeziku pjesma. Onda, onda smo se morali malo fokusirati. <laughs> morali smo se malo sredotočiti na pjesma, na bože, na riječi koje smo slušali. I dalje nismo sigurni sve što je točno uh, Marcela ispjevala, ali znam da je mene oduševila jer nakon svih tih pjesama koje smo čuli u Moldavi, malo nas je razbudila, malo smo se morali onako probuditi i slušati ju, što Inače nije dobra da, stvar. u smislu šta ti ženo pjevaš. <laughs> E, imali smo i flashback na, na izvjesnu audiciju bugarskog idola i pjesmu Without You. Can I misliš? <laughs> ne, ne, ne, ne. Idemo, malo smo to obratno izveli, nema veze. Meteor je baš onako... E, moj glavni komentar na ovo bio very broken English ali, ali odmah, odmah sam se nasmio. znači, ne, ne, ne se smijem, zapravo smio sam se njoj, to je zapravo tužna pa da, istina. Da, tebe je zapravo to nasmijalo, mene je ali... onak <laughs> ne znam, meni je bilo onako, baš dobro, baš veselo. na, pola pjesme sam već dao onako jednu od najviših ocjena. Iako zapravo nije to zaslužilo onak, s obzirom na to kakve su pjesme u Moldaviji, ona je zapravo jedna od onih koje konkurira za pobjedu. <laughs> Mislim, ono njih deset konkurira za pobjedu, tako da nisam daleko od, daleko od istine. A dobro, okej, ima ona valjda glas, valjda, valjda, pretpostavimo. Moglo bi, kako što misliš kako bi to izgledalo na pozornici? Ne znam, vjerojatno će poznavajući predizbor u Moldavi Imati nekakav meteor na pozornici <laughs> koji će negdje ovako lebditi iznad nje i ona će biti u nekakvoj haljini na koju će se projicirati nekakve vatrene boje. Ko zna šta će sve biti. A, Moglo bi to biti zanimljivo. Biće sigurno zanimljivo. Saznaćemo trećeg trećeg, imamo još ohoho ispred nas vremena do, do Moldavije, a u tom međuvremenu poslušajmo mi naše drugo mjesto, a na njemu je Maksim Zavidija i I Will Not Surrender. I know that I will not surrender I can see the light strong, I'm never giving up I found the key to open up my destiny. moram biti iskren, ova pjesma se meni činila kao uvodna tema u uh, crtić Kralj Lavova. tak imala, e, imala je takvu nekakvu <laughs> cijelu temu, uh, font, font riječi njegovog imena je bio isti kao, <laughs> kao uvodna špica za Kralja Lavova. Mene je to na to podsjetilo i to mi je jedino što imam za reći o ovoj pjesmi. Ja nisam imao tu asocijaciju, ali u svojoj obrani nisam baš gledao te slike, ja sam više slušao, tako da od svih njih njih koje smo mi tu čuli, ako se mene pita, on je zapravo ovdje došao nekako najpripremljeniji. Je, je, je, je, je. I zapravo s te strane ima najveće šanse za pobjedu. A sad... Zbegeco se totalno. Je, lijepo, lijepo si to rekel. Uh, <laughs> ovoga. A mislim ima dobar glas realno. I Nekako mogu zamisliti da on to pjeva na sceni, da nije onaj neki autotune ili tako dalje. <laughs> To ćemo tek vidjeti. Treći, treći, a u međuvremenu idemo na naše prvo mjesto. Na njemu je Ana Odobesku s pjesmom Stay. Stay. Evo još jedna persona koja zna dobro pjevati, ima dobar glas, kao i ovaj prethodni naš, kako nam se zvao, Maksim, ali nije mrvica, već Zavidija. Pjesma je potencijalno, to jest izvodila ju je potencijalno na playback u live Potencijalno, vrlo vjerojatno je to bio playback u njihovom Dobro jutro Moldavija. A, to je iz toga. <laughs> Pa, mislim da da. Mi smo slušali i studijske verzije i live verzije. Ne samo samo studijske verzije, ovo je izgledalo kao live verzija. Mislim da je jedino što je radila live je mahala mikrofonom oko sebe i otvarala usta. Možda je nešto otpjevala, ali ono što je zapravo otpjevala vjerojatno nismo čuli. Bez komentara. Bez komentara, ali key change na kraju, naravno. E, ne, želimo diskriminirati pjesme bez key change, ali to tako desi se da nam dođu na prvo mjesto. A pa ne, ovo je dobra pjesma, onako. Jel bi to poslušao i ovako moram, moram razmisliti odgovoru na to pitanje. morala, Bi, morala bi malo poraditi na izgovoru engleskog. Vidjet ćemo što, što, što se još bude nudilo uživo. Ali ima dobar onako beat da, da, da, to, to sam htio zapravo ovaj, opisati. Eto, vidit ćemo. Ne znam, ni, Moldavija je jedna od onih danas koje nas nisu opet oduševile, više onih koje nisu nego što jesu, tako da skratili smo i idemo odmah na iduću zemlju. Koja nam je iduća članica koja će se natjecati za... pjesmu Eurovizije. <laughs> Pjesmu Eurovizije. Australija! vrlo euro, europska zemlja. Ve, već sam toliko uzburkan od svih tih mogućih e, naziva pojedinačnih natjecanja pred izbora za pjesmu. Ja bih ovo pročitao Australia Decides. <laughs> ja sam, trebao sam maknuti, to je zapravo Australia, ali dobro, to su takve naše tablice, proforme. Proforme. Australia Decides što imamo? Imamo top 4 pjesme, na četvrtom uh, mjestu nam se našao Mark Vincent. Ne, nije, nije, pardon, <laughs> ovdje, ne znam kako sam to krivo prepisao. To je grupa, vjerojatno. Uh, da. E, i pjesma On My Way. on fire, on fire, fuego, fuego. Um, <laughs> ovo, ovo, bi, ovo smo se složili da je jedna jako vesela pjesma, jako pozitivna, mogla bi ići visoko, ako već ne u Australiji, barem na našim playlistama, što ima veze. Ja zapravo se čudim zašto sam ja dao nižu pjesmu, mi smo to radili nižu ovako. Nižu pjesmu. Šta sam rekao? Nižu pjesmu. <laughs> pa čuj, nižu pjesmu. Zašto sam dao to tako nisku ocjenu ja mislim da sam ja ovo trebao malo drugačije ocijeniti. Međutim, nema veze, ona se nama našla na našoj top ljestvici. To je bitno da je ušla u top 4, a sad... Pa sada, ostavimo malo i Australiji da nešto odaberu za sebe i što je po njihovom guštu. Sviđa mi se pjesma. Lijepa je, lijepe su, lijepe su riječi. Mislim da nije pretjerano teška za izvestu živo u smislu da nije toliko zahtjevna. Ali bi isto tako mogla i... Da, reci. Ne, ne, ne, daj, daj, Isto bi tako bila je zanimljiva. Nekako zamišljam si malo više ljudi na pozornici kako se... Kako pa njih je se... pet svakako u grupi ili šest čak ja mislim. Pet, mislim da ih je pet. Dobro, a što si ti htio reći? Pa ne, ništa više, meni je pjesma odlična, ali opet na, na svoj način način, vidit ćemo još imamo mi pjesama koje su iznad nje na trećem, na trećem drugom i prvom mjestu. Pozitivna je, ne znam, želim čuti to uživo, da mogu dati nekakvu, ajmo reći, konačnu ocjenu, mhm. međutim za to ću morat čekat devet drugi, ali do sljedećeg podcasta već ćemo znat ko je pobjedio u Australiji, tako da do pa tada... Pa vas obavijestiti. Apsolutno. nismo ništa doli ažurni. Idemo na treće mjesto, na njemu se našla Kate Miller Heitke, sa svojom nultom gravitacijom, zero gravity. i am going with zero gravity. Zero hero. Gravity, zero gravity. Evo još jedna poučna pjesma. Naučila nas je nešto o fizici i govori o nultoj gravitaciji, kako bi ti rekao ona, ona nas je naučila nešto o tome kamo bi ona htjela pobjeći kada ju svi muče. Valjda je to tako nekako ispalo. Ja bi volio vidjeti ljude kako failaju dok pjevaju karaoke verzije ovoga. <laughs> Samo taj referen onako mi je... Onak, pjesma je nekako, ajmo reći, docilna. Znači mirna, nema ništa posebno. Da, i onda onak to dođe, Do Zero Gravity. Onak, I onda onak kraljica noći. <laughs> Točno to kraljica noći, imamo novu ariju. Um, zanimljivi su i ti prijelazi zapravo iz toga, ajmo reći, nekakvog pop da dijela u taj referen. Meni se sviđa, meni se sviđa. Onako odjednom slušaš pjesmu i onako najobičnija, najnormalnija pjesma i onda onak odjednom čuješ taj Zero Gravity kako, kako ovaj, naglašava, kako intonira ili kako, ne znam, vokalizira šta da, god. Da, i onda onako šta, probudiš se odjednom onako šta, šta se događa? ja nisam ovo očekivao i takve pjesme volim koje vas iznenade, barem onako u jednom trenutku u cijeloj pjesmi. Imali smo Cezara 2013. Ali na pozitivan način. Pa da, ono. apsolutno, nema, nema, <laughs> mislim da na Eurosongu nema negativnih iznenađenja, ja se bar ne mogu nijednog sjetiti, osim kada izgubi pjesma koju želiš da pobjedi, ali o tome nećemo sada. Nećemo sada. <laughs> idemo, idemo na naše drugo mjesto, na njemu se naša Ajdanka Calafiore i pjesma Dust. što reći o Ajdanu? Meni se ova pjesma svidjela, ali nisam previše e, razmišljao o tome što ću, kako ću je komentirati, što ću reći, onak jednostavno sam slušao tu pjesmu, svidjela mi se. Dao najveću ocjenu. Dao najveću ocjenu, ali e, onako nekako otprilike mi ide u istu grupu e, ova pjesma On My Way od Shepherda i od Aidana, Dust. Tako da ne znam što se dogodilo sa mojim ocjenjivanjem. Četvrto i drugo mjesto, <laughs> slične pjesme po meni. Međutim, meni je ovo bilo zanimljivo. Bilo je par onako trenutaka koji su mi se baš svidjeli, ovaj od Da? da, ovaj you. Aha, ti falsetići koji si ono bacio. Falsetići, ali onako subtilni, fini i što još i onako od zada nekakav ritam što, što baca, ne znam to Kad smo kod ritma, meni se to malo pričinilo sličnim kao i Bones od prošle godine i Bugarska. Nekako prepoznao sam te iste tonove. Možda nije identično ali onako nešto me asociralo na to. Vokali su malo slični, ha? Ne znam, sviđa mi se tekst jako, ali glazba kao da je nekakva posljedica nekakve čudne unplugged verzije. Da, Isuse. Ne, ne znam, čudno je nekako to sve skupa zvučalo, ali, ali dobro zvuči sve skupa kad je to nekako iskombinirano, ali ako rastavim na detalje, analiziram, ne ispada baš najbolje. Kao da još nešto fali što se ne može reći za pjesmu koja je nama na prvom mjestu. Electric Fields 2000 and whatever. Millennium 2000 and whatever pjevali su nam Electric Fields, odlična pjesma, meni se svidio i jezik, i tekst, i melodija, sve, znači jednostavno... A refren? A refren? Jel ti se svidio i refren? Da, mislim da, čini se da sam ga citirao, govori dovoljno. <laughs> Stvarno, znači, odlično, jedinstveno, drugačije je taj androgeni glas, da daje, sve, jednostavno toj pjesmi, ne znam, cijeli paket. Cijeli paket. Cijeli paket. Znači ovo, ovo je odlična pjesma za Eurosong. Ja bi, ja bi da to ode na Eurosong. Evo drugog držat ćemo fige za Electric Fields. A zamisli samo kako bi to izgledalo na pozornici. Strah, strah me uopće zamišlja da se ne razožaram. Unaprijed želim njih vidjeti, želim da me zadive uživo, jer sam vidio da taj čovjek može to odlično otpjevati uživo i sve te zvukove koje smo čuli u studijskoj verziji. On to su pravi zvukovi. To su pravi zvukovi, on će to izvest na pozornici. Ne sumnjam uopće. Da pače, iako Eurosong baš nije mjesto koje želi pretjerano dobrodošlicu improvizaciji, on će vjerojatno i to napraviti, ali na stranu pjesma mi je hit. I meni. Ja nemam šta više zapravo dodati. Onak mlado, svježe, fantastično, e, zanimljivo, što još, koji još primjer dobar <laughs> mogu upotrijebiti? Znači super, pjesma super. Vidjet ćemo što će se dogoditi od svega toga. Ovo je bilo sve za danas i za ovaj tjedan. Pohvale, ponude, prijedloge i pokude primamo u komentarima. A do sljedećeg tjedna, pozdrav!